batzu ezagunak dira, ahunt mediatizatuak, gogoak inarrosten dituztenak. Uh, ben, voilà, on ouvre avec Giro, Ekeron Carson, Sidilar Bicharkawi, aussi. Ara, idekitzen dugu Karolin Carson eta Marianez Girorekin, Sidilar Bicharkawi ere dantzarien izen famatuetan da, baina gure kaskada eta espero dugu publikoa joanen dela hasi behien gana. De tout jeune choregraf, uh, et puis ceux aussi qui prennent les chemins de traverse, voilà, ils sont peut-être moins hori. Haien ibilbidea hasten dutelako, pieza berri bat sortu dutelako, edo koregrafo gazteak direlako, eta beriziki zeharkako bideak hartzen dituztelako. Eta berdin eta bideen argipean gutxiagoak ertzen dira. Baina besteak bezan interesgarriak dira, eta maitaldiaren indarra da jende guzi horiek elkar topatzen bultzatzera. Uh, da, tous ces gens-là à, à se rencontrer.